Allah bergan fe'l atvor fayz va hidoyat sabab farzandlar solih bo'lib tug'iladilar umrlari davomida kishilarning ko'zlarini quvontiradigan jamiyat uchun foyda keltiradigan inson bo'lib yetishadilar albatta bunday farzandlarning voyaga yetishida tarbiyaning o'rni ham muhimdir yaxshi ota ona farzandini ezgu fazilatlar bilan yaxshi niyatlar bilan voyaga yetkazadi biroq bir oilaning o'zida o'nta bola bo'lsa ularning har biri o'z fe'l atvoriga o'z qismatiga ega bo'lishadi ya'niki har kim Alloh belgilab qo'ygan taqdir so'qmog'idan o'z niyatidagini topadi payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam islom yo'lida da'vat boshlagan davrlarida bir oilaning o'zida ikki qutbga mansub a'zolar chiqqan holatlar kuzatilgan edi turk islomshunos olimi professor zakoi ko'nrapaning hazrati payg'ambarimiz va islom dini deb nomlangan asarida katta badr g'azoti yuz bergan 624 yil 13 mart voqealari shunday tasvirlanadi bir tomonda 950 butga sig'inuvchi mushriklar ikkinchi tomonda Allohni birligini yoymoqchi bo'lgan musulmonlar bir-birlariga qarshi jang maydonida saf tortishdi. Bu hayratlanarli bir manzara edi. Qurayshning ilk bayroqdori Abu Azizning ro'parasiga ukasi Mus'ab muhojirlarning bayroqdori bo'lib chiqdi. hazrati abu bakrning bir o'g'li yonida boshqa bir o'g'li abdurahmon dushman safidan o'rin olgan utbaning bir o'g'li valid yonida ikkinchi bir o'g'li abu huzayfa musulmonlarning ichida rasuli akramning bir amakilari hamza yonlarida boshqa amakilari bo'lmish abbos dushman bilan birga edi yana boshqa amakilari xorisning o'g'li ubayda musulmonlar ichida o'z yonlarida boshqa o'g'illari abu sufyon bilan Nafal mushriklar safida edilar rasulullohning xomi amakilari abu Talibning ali degan o'g'li islom qo'shinida aqil ismli o'g'li esa mushrik qo'shinlarda xizmat qilayotgan edi ushbu dalillardan kelib chiqadigan xulosa shuki iymonli ota onalar solih farzandni niyat qilib allohga iltijo qilishlari ato etilgan solih farzand uchun uning o'ziga shukronalar keltirishlari lozim alloh taolo qur'oni karimda rahmonning suyumli bandalarini shunday ta'riflaydi ular parvardigoro o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod xurramlik ato etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kimsalar jubayr ibn nufayr roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda sahobalardan miqdod ibn al asvad roziyallohu anhuning shunday so'zlari keltiriladi alloh taolo dilining qulfini iymon bilan ochgan bir banda o'zining otasi yo bolasi yoxud aka ukalarining kofir bo'lib o'lgandan keyin do'zaxga borishini bilganligi sababli ularni chin ko'ngil bilan sevmadi mana shunday kishilar haqida alloh taolo ey Alloh bizlarga ko'rgan vaqtimizda ko'zimizga shodlik baxsh etadigan xotin va bola chaqalardan bergin deb so'raydigan kishilardir deya marhamat qildi degan ekanlar iymonli solih amallar qilib o'tadigan farzandlar ota onaning ikki dunyo saodatidirlar foniy dunyoda solih farzandlar ota onalarga el orasida obro' e'tibor quvonch va rohat farog'at keltiradilar vaqti yetib ular qazo qilganlarida farzandlar tomonidan qilingan jamiki savob ishlar ota onaning qabr azobiga kafforat bo'ladi duolaridan ota ona qabri nurga to'ladi ilmli ma'rifatli va ayniqsa hifzul qur'on farzandlar qiyomatda ota onalarini shafoat qilish huquqiga ega bo'ladilar kitoblarda kelishicha qori farzand shafoati ila Alloh uning ota onasiga yuksak ehtirom ko'rsatar ekan

tobeillar hayotidan lavhalar kitobida yozilishicha bir yili odamlar ramazon kirishida oyni ko'rish uchun shahar tashqarisiga chiqishadi ularga ulug' sahoba anas ibn molik roziyallohu anhu bosh bo'ladilar biroq bu zot ayni vaqtga kelib ancha keksayib qolgan Yoshlari 100 ga yaqinlashgan edi. To'plangan odamlar osmonga qaradilar. Ammo oyni ko'rmadilar. Anas ibn Malik esa osmonga tikilib, "O, ana u yerda oyni ko'ryapman" deya qo'llari bilan ishora etdilar. Hamma osmonga qaradi. Oy esa ko'rinavermas edi. shunda o'ta zirak va farosatli iyos ibn muoviya anas radhiyallohu anhu ga qaradi va ul zotning qoshlaridagi uzun bir tola ko'zlari ustiga tushib turganini ko'rdi odob bilan izn so'rab anas radhiyallohu anhu ning qoshlarini tekisladi va endi ham oyni ko'ryapsizmi ey rasulullohning sohibi dedi anas ibn molik roziyallohu anhu osmonga qarab yo'q endi ko'rmayapman endi ko'rmayapman dedilar iyos ibn moviya roziyallohu anhuning ziyrakligi shu o'rinda qo'l keldi u zot o'zining ziyrakligi bois musulmon jamoasining xolis duosini oldilar faqat o'zi uchun duo qilib ota onasi va boshqa musulmonlarning haqqiga duo qilishni unutgan farzand g'aflat bandasi hisoblanar ekan xalqimizning yaxshi farzand ot keltirar yomon farzand dod degan maqoli iymonli kishilar uchun eslatmadir